La campanya pretén conscienciar els mercats del malbaratament que alimentari que es fa a les cases i les seves conseqüències introduir nous hàbits d'aprofitament del menjar i difondre noves bones pràctiques de prevenció davant la generació de residus, tant a l'hora d'anar a comprar com quan es cuina o es vol conservar els aliments. La iniciativa sorgeix de les àrees d'hàbitat urbà, medi ambient i serveis urbans de l'Ajuntament de Barcelona i compta amb la col·laboració de l'Institut Municipal de Mercats, dins del Pla de Prevenció de Residus de Barcelona, que vol reduir un, en un 10% la generació de residus a la ciutat.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 Aquests canvis suposen la desafecció de nombroses vivendes, principalment a les zones dels carrers Jorba i la Riera, que s'havien d'enderrocar per crear uns, unes qüestionades zones verdes i eixos cívics. Tots els grups han contribuït a desbloquejar el pla en diferent grau en unes negociacions que encara no han conclòs en algun cas. La regidora socialista Assumpta Escarp va reivindicar aquest dijous el paper del PSC en la negociació amb els veïns, procés en el que al final ha reduït a només una desena de cases que hauran de desaparèixer segons ha explicat. El regidor del PP Eduardo Bolaños ha anunciat ja el seu vot a favor d'haver-se acceptat gairebé totes les seves propostes. El Pla General Metropolità, el PGM, preveia que fossin 300 les vivendes a desaparèixer al nucli de Sant Andreu, la modificació que s'està tramitant havia reduït ja inicialment aquesta xifra a 60. L'àrea d'habitat urbà que dirigeix Antoni Vives ha desencallat ara el pla després de mesos de silenci. S'ha fet just quan acaba la suspensió cautelar de llicències d'obres decretades a l'any 2010 per l'anterior govern socialista. Quan va ser llavors quan es va posar en marxa la modificació del Pla General Metropolità per protegir el nucli històric d'operacions especulatives pel desenvolupament de la Sagrera. Aquest diari va publicar al desembre que el venciment del termini era imminent i el projecte, en canvi, no havia avançat. Molt bé, doncs continuem parlant dels nostres barris i ara ens quedem aquí mateix, al barri de la Trinitat Vella, perquè el que vol és més projectes socials. El Pla Integral de la Trinitat Vella sorgeix amb la, amb la idea de donar continuïtat als projectes socials engegats per la llei de barris i plantejar-ne de nous, garantir la convivència veïnal, fomentar l'ocupació estable i de qualitat o promoure el barri saludable són alguns dels objectius previstos. Doncs eh, hem de dir... Aquest projecte social presentat al juliol i inclòs en el pla d'actuació del districte per a aquest mandat encara s'ha de posar en marxa. Doncs una quarantena de projectes socials, urbanístics i econòmics es van, encar es van engegar a la Trinitat Vella els darrers 6 anys gràcies a la llei de barris, però encara queda eh, fins, feina a fer, sobretot en l'àmbit social. El projecte integral de la Trinitat Vella, presentat al juliol per l'Ajuntament, dona continuïtat als programes socials de la llei de barris i en crea de nous per tal de cohesionar i millorar la imatge de la zona. L'incivisme, l'absentisme escolar o la delinqüència són algunes de les problemàtiques incloses en el pla. Un pla obert a les inquietuds dels veïns i partits polítics, que a hores d'ara encara no s'ha acabat de perfilar. A l'octubre, l'Associació de Veïns a la Trinitat Vella va suggerir al districte algunes propostes. Doncs hem de dir que l'entitat demana la creació d'una taula de treball exclusiva per promoure aquest projecte. El districte diu que encara s'hi han d'incorporar més aportacions veïnals quan acabi el procés participatiu, el document es presentarà al plenari. I ara continuem amb d'altres informacions i és que eh, ja, ja ha començat la desena edició del FICAT al SAT. Ahir dijous va començar la nova edició del Ficat al Sat. L'edició d'enguany es realitzarà fins al proper 19 d'abril. Ficat al Sat és l'aparador dels escèniques amateurs del districte de Sant Andreu. Doncs Ficat al Sat és una mostra oberta a totes les entitats i que permet esperonar i donar a conèixer un teatre de qualitat organitzat i representat per dones i homes no professionals que estimen les arts escèniques. L'edició d'enguany, malgrat ser diferent a les anteriors, ja que no s'estructura com a un concurs, sinó com a una mostra mentre es defineix per la temporada 2013-2014 un nou ficat alçat amb noves propostes originals. Disposa d'una oferta atractiva amb set companyies locals que ompliran d'il·lusió l'escenari del SAT i ens faran gaudir del teatre amb tota la seva intensitat. I ja tenim aquí fora, eh, dins els nostres estudis, a, uns, a dos dels responsables de la Trini Mascotada. Què és això? Doncs la primera fira animalista de la Trinitat Vella. L'associació Zolan es ofereix, ens, us ofereix aquest diumenge a la plaça de la Trinitat la primera fila, fira animalista de la Trinitat Vella, la Trini Mascotada. Zolan és la primera associació animalista creada al barri i la primera fira que organitza. A la fira es promouran les adopcions, així com ara la conscienciació pel bé dels animals. Hi ha previstes xerrades, actuacions, exhibicions, passareles, xocolatada, fideuà i moltes coses més. Exacte. I també hem de dir que aquest cap de setmana doncs, la nau Ivanov us ofereix les últimes representacions de l'últim dia de febrer. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquest cap de setmana les últimes funcions de l'obra de teatre l'últim dia de febrer a càrrec de la companyia La Hidra. Sis orfes són expulsats de l'orfenat on han viscut tota la seva infància el dia que compleixen la majoria d'edat. Un cop fora, hauran de travessar el bosc per arribar a la ciutat amb un únic vehicle que han anat construint entre tots especialment per aquest dia. Un viatge iniciàtic ple de contradiccions i esperances en què hauran de superar relacions, notícies i canvis per arribar victoriosos a la seva nova etapa vital. O no? Júlia, Amadeu, Victòria, Francesc, Guillem i Elisenda perduts per trobar-se. Doncs hem de dir que aquest l'últim dia de febrer té una durada d'una hora a 15 minuts, l'entrada és de 12 euros i atenció perquè els amics de la nau Ivanov ho teniu més, més econòmic, un 50% de descompte més una consumició gratuïta. També dir-vos que la venda d'entrades es pot fer per teleentrada o una hora abans a taquilla. També eh, doncs comentar-vos que aquest cap de setmana és l'últim, per tant eh, avui i demà es realitzarà a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. I ens ha arribat ara una informació que eh, ens porta a comentar-vos que hi ha s'ha preparat un Consell Extraordinari del barri de Sant Andreu. Exacte. Aquest dilluns es farà la reunió del Consell Extraordinari de Sant Andreu de Paloma. Igualment, però, el dia 25 hi haurà ple extraordinari del Consell del Districte de Sant Andreu. Consell Extraordinari del Consell del Barri de Sant Andreu. És, aquesta sessió es farà dilluns a les 8 del vespre a l'Auditori de Can Fabra, al carrer del Segre, número 24. Només hi ha un punt a l'ordre del dia, la modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de Sant Andreu. Per tant, eh, el que hem de dir doncs, que el nucli antic, tal com hem començat el nostre informatiu d'avui, doncs serà el tema central d'aquest Consell de Barri. També dir-vos que ja heu ja preparat per el proper dia 25 de gener a les 7 de la tarda un ple extraordinari del districte de Sant Andreu. Aquest ple, tal com hem dit, es farà divendres 25 de gener a les 7 de la tarda al Saló de Plens de l'edifici municipal de la plaça d'Orfila. Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera que comencem el nostre programa d'avui, i el que farem ara mateix doncs, serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tots aquí. Fins ara! 65 i per treballar no va.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 Molt bé, doncs tal com us hem començat el programa d'avui, eh, us informem que aquest diumenge realitzarà la primera fira animalista de la Trinitat Vella, que ja és més coneguda com a Trini Mascotada, i ara doncs, eh, parlem amb la Susana Blanquer. Muy buenos días. Hola, buenos días, bon dia. Pues ella és una de les responsables precisament de l'associació Zolan, que és la que organitza a la plaça de la Trinitat aquesta primera fira animalista de la Trinitat Vella. Pues Susana, cuéntanos, ¿qué es lo que podremos ver este domingo? ¿Qué es lo que nos tenéis preparado? Porque la verdad es que se está haciendo bastante difusión de lo que, de lo que es la Trini Mascotada y es su primera edición y es importante saber qué es lo que se realizará. Bueno, pues a ver, eh, primero decir que la, finalidad que tiene este evento es de, sobre todo la, promoción del bienestar de los animales, eh, la promoción de las castraciones que son necesarias eh, y la promoción de las adopciones. También eh, queremos empezar haciendo una concienciación con los niños sobre, valga la redundancia, sobre concienciación animal. Y bueno, y tenemos varias cositas, diré algunas, luego también hay sorpresas, pero bueno, puedo decir que vendrá, primero habrá una chocolatada, si no recuerdo mal, no me he traído la chuleta, pero bueno, una chocolatada, después habrá... Ah, eh, primero, si me permites decir que... que no hay precio, todos son donativos. Eh, y todos son donativos porque todo va destinado a, los animales, tanto sea de Asociación Zulan como en este caso Asociación Zulan ha organizado este evento para que se eh, puedan mejorar las instalaciones, pagar veterinarios, etcétera, etcétera, etcétera, un largo, etcétera. Ah. Todas las asociaciones pequeñitas que por este son las que menos recursos tienen como nosotros. Eh, este evento lo creé, bueno, eh, hace dos años también lo hice, eh, el año pasado y el, anterior, pero yo no tenía ninguna asociación y ayudaba a, las que podía, ¿no? En este caso las más pequeñas también. Pero este año es el primer año que como nuestra propia asociación, y digo nuestra porque lo creé con mi pareja Rubén, eh, mi madre, eh, <laughs> David, el, de, los churros, también colabora aquí en el barrio <laughs> junto con mi amiga, mi mejor amiga Marisa, etcétera. Bueno, pues lo que iba es que más o menos lo que se hará es una chocolatada, eh, una charla de un veterinario que para mí es el veterinario. Eh, es, increíble, él, tanto su mujer como... Sí, sí, sí, de verdad. Eh, Salva. Y vendrá Salva a explicarnos lo que te he dicho, eh, concienciación sobre las castraciones, las, las enfermedades más comunes en los perros y en los gatos eh, tanto de casa como de la calle. Eh, habrá cuentacuentos para historias infantiles, eh, habrá globos con formas de animales, habrá una sorpresa que es un fotógrafo especial para los niños, pompas de jabón. Eh, una fideuá popular con un donativo de solo 3 euros, que será un, menú, un menú bastante completo. Lo hará el señor Vicenç, el que total total <laughs> tots els coneixen per al más. Sí, sí. I más eh, bendiceremos los animales que quieran asistir. Ah. Eh, saldrá el Monseña a, bendecirlos. Habrán dos pasarelas de animales en adopción. y una pasarela de animales de la gente de aquí del barrio y de todo el que se quiera eh, venir hasta aquí con el animal. Y eso durará todo el día. Durará todo el día. Eh, los años anteriores lo hicimos durante eh, la mañana hasta el mediodía y bueno, era algo que, tenía en la mente y me ha costado muchísimo agradecer desde aquí a Victoria Santa Fe eh, porque menos mal que nos han concedido eh, los permisos, porque realmente es un evento que yo no pensaba que era tanto. Se necesitan un montón de permisos y tal. Bueno, ya está todo hecho. Y bueno, lo hemos alargado hasta las 8 de la, de la noche porque hemos hecho muchísimas más cosas de, que las del año pasado. De hecho, algunas se solaparán. Eh, iremos presentando, cada asociación irá presentando su propia asociación y lo que hacen, <clears throat> mientras, por ejemplo, eh, se da la chocolatada o se da la fideuá, cosas así se solaparán, porque será todo el rato un, sin parar. Ya que la asociación Zolan ha convocado a diferentes asociaciones de animalistas. Exacto. Nuestra intención, <clears throat> perdón, nuestra intención es ayudar. Eh, sabemos que nosotros somos tan chiquititos y acabamos de empezar, mm. que sabemos que no tenemos recursos y intentamos ayudar a los que están como nosotros, más o menos. Y entonces, pues bueno, asociaciones que simplemente para una operación de una perra, eh, a lo mejor tienen que estar, bueno, ni te imaginas, no hay ayudas, eh, cada uno de nuestro propio bolsillo tenemos que, poner para que un animal se salve y todos estamos así. Pero bueno, todos estamos en el mismo barco y lo que pretendo es, pretendemos, pretendemos porque me han ayudado un montón de gente, un montón de gente, gente de aquí del barrio increíble, asociación de vecinos, asociación de las fiestas del barrio, de Cumarsians, bueno, mil gracias a todos. A PAP, que es una asociación que, también vendrá, que es una asociación que ayuda a las asociaciones y protectoras. Eh, San Beguería, que me ha ayudado muchísimo. Eh, ella se encargará de las pasarelas de los animales. Luis Quero se encargará de las pasarelas, de presentar las pasarelas de aquí, de los animales del barrio, ya que conoce a gente del barrio. Bueno, no sé qué decir más. Es que hay muchas cosas. Es la primera, mm. es la primera actividad así animalista que se realiza aquí en la plaza. Bueno, es la tercera, eh, pero sí que la primera como nuestra propia asociación y la primera como la primera asociación del barrio porque creo recordar que alguien me dijo que hace unos años había una asociación de, no, sé el nombre, de pájaros, no sé qué, eh, enjaulados, y bueno, y, no, surgió, no, no se supo más, ¿no? Pero como asociación animalista, pues me enorgullece de que yo ahora no vivo por circunstancias, por animales, no vivo aquí en la Trinidad, pero me he criado aquí. Y era mi ilusión, mi ilusión que bueno, de momento parece ser que va a buen camino. Pues. Susana, a ver, ¿cómo surgió el, proyecto de crear Zulan? Y más o menos, ¿qué hacéis vosotros? A ver, son <laughs> varias cositas. Me sale mal porque no hay tiempo, pero a ver, eh, yo mm, como os he dicho antes, yo siempre he colaborado con varias protectoras, asociaciones y tal, ayudando de voluntaria, ¿vale? Mm. Eh, Estuve eh, un par de años con Rescat, una asociación eh, animalista de, gatos que, es de aquí de la de de, de Roquetas, y junto con Rescat me, nos ayudado a primero enseñarme también, igual que Fada, eh, y entonces empezamos a castrar gatos de, de aquí del barrio. Si os habéis dado cuenta, si más o menos por aquí, yo creo que mm, casi no se ven gatitos pequeños, esto es por la castración. Eh, pero se siguen viendo gatos. Hay gente que dice, ay, no castreo, porque si no es que desaparecerá la especie. Ojalá nos tengamos que ver algún día con ese dilema. Ay, cuidado, no, vamos a parar de castrar y que críen porque no va a desaparecer la especie. Ojalá nos encontramos, pero es un fallo que tenemos los humanos, como tantos. Mm. Eh, entonces eh, surgió todo esto porque, bueno, en la anterior feria que yo también organicé, mm, hubo un perro que lo tuve que coger porque no lo querían no voy a decir más. Entonces, eh, Rubén, eh, mi actual pareja, que no lo era antes, pues <laughs> eh, fue la persona que me ayudó, me mm, conocí Julan, que no, Asociación Julan, Julan que es una guardería canina, la primera, sin jaulas, eh, me gustó, este chico me encantó por, por la filosofía y coincidía con lo mío. O sea, mm, fuera jaulas, fuera los animales son animales, pero tienen que estar más o menos en su hábitat. Ah. Evidentemente, un perro y un gato pueden estar en una casa y llevarse súper bien, pero eh, hay gatos callejeros, hay que saber distinguir, y ah. gatos que no lo pueden ser, ¿no? En fin, bueno, eh, entonces me tuvo al perro por una estancia, bueno, que mm, prácticamente gratuita, pero claro, Rubén eh, eh, trabaja en esto solo, es educador canino y solo trabaja en esto. Entonces, una, mísera parte me cobraba nada, Dios mío, nada. Él lo castró todo, el perro ha salido hace tres o cuatro meses en adopción a Yaquito, que fue el primero. Entonces, pues nada, eh, hicimos, empezamos a hablar de, oye, ¿y tú cómo guardería canina sin jaulas? Que esto me encanta, y viven dentro en tu casa y duermen eh, con un montón de sofás ahí que dices, no tienes vivienda, o sea, no soy la única, no soy la única que tengo un piso que no es piso, que es piso de, animales, no de humanos. No soy la única, total. Me instalé allí, empecé a ayudarle con Semana Santa que venía a guarderías eh, y surgió la, idea de, de hacer un poquito esto, porque como él trabaja con tantas protectoras, tiene perros en rehabilitación por, bueno, tenemos a Zapi y a Plata que llevan, llevaban siete años en una jaula. Nos vinieron de Andalucía, él estaba en, rehabilitación, con estos perros, sigue en rehabilitación. Total, que como a las protectoras no se les puede cobrar, porque, o si no, una mínima parte, y más en Andalucía y en otros mm, provincias no están tan mal como no están tan bien como aquí y eso que aquí estamos mal pues eh, dijimos de que había que hacer algo. Entonces nos unimos, pues eso, yo empecé con, siguiendo con casaciones de gatos y él más de perros. Él me ha enseñado mucho de perros, yo le he enseñado un poquito de gatos y la verdad es que me he instalado en Olesa de Montserrat. Y nada, tengo aquí en Barcelona mis gatos, que me los cuida mi mejor amiga, que se ha instalado en mi piso. Y yo pues estoy allí con, con, tropecientos perros que los amo como, vamos, como mis hijos. Y más o menos eso. Y más o menos lo que nos une es eso, filosofía que tenemos de, del animal. Lo que sí que es verdad es esto que decías ahora, ¿no? Que ahora no se ven tantos gatos por la calle por las calles de Trinidad. Antes se veían muchos más. Sí, y a mí lo que me enorgullece, a mí, a, mi madre que ha estado codo con codo desde el principio, eh, Rita, una chica que también nos ayudó muchísimo, que la gente te pare y te diga, hoy, antes yo, a mí me han llamado matagatos es, igual, paso. Bueno, la gente que sea animalista y, esté en este mundo sabrá que todo, todas somos matagatos, mataperros, etc. Pero bueno, mm, me enorgullece que ahora me dicen, ay nena, que no, que no se ve ni un gato pequeño, que mm. ay sí, que lo habéis hecho bien. A mí esto me enorgullece muchísimo y, bueno, y que he tenido mucha ayuda también, ¿eh? Bueno, pues entonces convocamos a todos los vecinos que nos están escuchando ahora mismo que este domingo pues habrá esta primera Fira Animalista de la Trinitat Vella, la Trini Mascotada. Sí, i hacemos, també fem un, una crida a tothom que vulgui un gos o sí, un animal favor, de companyia, sobretot. en comptes de comprar-lo, que reculli, que seran mm. molt agraïts, uh mhm. -huh. que són uns animals que t'ho agraeixen moltíssim Clar. i que si tenen algun problema aquí està el Rubén que els pot ajudar a rehabilitació i donar un cop de mà. Sí, també el mm. Rubén el, ten, el tindrem a la nostra, al nostre estant Bueno, pues, eh, a veure, si hi ha algun dubte amb el tema de ah, l'educació amb, els, amb els canes, mm -hmm. pues estarà ell i que té molta paciència i és un, <laughs> és un tros de pa. I què més, eh, què més anava a dir? No sé, eh, les, si voleu, dic les, la gent que, que sí. ve. Mhm. Eh, mm -hmm. Bueno... Eh, hem tingut que dir prou, per, per sort, però l'any que ve us prometo que les que hagin estat sense, sense venir vindran. Me dedicar tot un domingo a, a organizar de esto. Unido, eh, de unido. Yo no sé, sí, sí. pero bueno, com digo otra vez, he tenido mucha ayuda, mucha ayuda y eso, y ánimos también. Mm. Bueno, pues vendrán APAE, que es eh, la Asociación de Animales Exóticos de Cataluña, vendran mm. Artesa de Lleida, Asgat eh, Cervelló, Asociación Dogs i Gats Lovers, Can de Galgos, el Cisne Negro, el Club de Cat, el Jardinet dels Gats, Nax, PAP, Self, eh, Safe Alive, Sosurones, Veu Animal... Vendrá también, como he dicho, sea Veterinaria y Salva, vendrá eh, Espectáculo Sarmiento con, con Rafa como cuentacuentos y animador durante todo el día. Ay, un meón. Eh, pinta caras las pintacaras Eva eh, Romero, <laughs> eh, pintando caras de los niños, bueno, y más sorpresas. Las caras que tendrán forma, de animal. Los niños vendrán <laughs> y preguntaremos cuál es el animal preferido, tendrán fotos para ver, poder escoger el animal y, y Eva, y también creo que San, si la enganchamos nos podrá hacer, pero demasiado hace. <laughs> y bueno. ¿Y algo que así de sorpresa sabrán también? Alguna que otra, pero bueno, ya nos lo, ya nos lo veremos. Hay que ir, hay que ir. El domingo hay que ir. Hombre, no pasa faltar, Bella para ver las, fiestas. el, domingo nos, nos, vemos allí, sí, sí. Pues. Um, si no te importa, quería decir una pequeña cosa que me ha venido ahora y creo que es importante y mis compañeros animalistas eh, seguramente me darán la razón. Cuando una persona quiere adoptar eh, y se cobra un dinero, este dinero es una mínima proporción de lo que las asociaciones eh, y protectoras pagamos. Quiero decir que si se cobra 100 euros, 150 por una adopción de un gato, una adopción de un perro, un hurón, lo que sea, eh, los damos castrados, desparasitados interna y externamente, chipados, eh, vacunados, eh, con el test de inmunoleucemia y felina y bueno, Fitfel de los gatos, eh, la parvo en algunos casos de, y, la leishmania en los perros. O sea, esto puede costar alrededor, tirando muy bajo, 300 euros, más o menos. Creo que por nosotros, como asociación pequeña, eh, tenemos que cobrar 120 euros por adopción de gato y 150 por adopción de perro. Da mm. igual el tamaño, da igual eh, el sexo, hembra o, macho, ya mm. que hay mucha diferencia en una casación de una hembra o de un macho. En todo caso, que sepa la gente que adopta que es la mejor opción, sin duda alguna, que la casación también eh, previene, ya lo veremos si acudís a la fiesta, de mm. muchas enfermedades como cáncer, ovario, tal y tal, pero que no en ningún momento ganamos nada todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso que quede claro. Que siempre llama la gente, quiero adoptar a tal gato, otra cosa. Siempre pequeños. Pues no. Pues no, oiga, pues no. Pues eh, todos los mayores también tienen derecho de, perros y de gatos, igual que las personas. Y llaman eh, y les decimos, esto tiene un valor de tantos euros, que es una ayuda y ya se retiran. Eh, yo he perdido muchas adopciones pero no me arrepiento de ello, simplemente porque si una persona no tiene 100 euros para pagar una adopción, eh, ¿qué tendrá durante toda la vida de igual 20 años de un gato, si le mm. sale alguna malaltía o algo, tiene que llevar al veterinario, por ejemplo. Y ya está, con esto acabo. <laughs> Gracias. <laughs> bueno, también hay que decir una cosa importante, que es que las diferentes asociaciones de los diferentes a sitios de donde nos, donde nos vendrán a visitar, pues al menos tendrán la oportunidad de conocer la el barrio de la Trinidad Bella. sí, sí, sí, sí, También es importante. Estamos haciendo también un proyecto, el proyecto de Pla que también tendremos firma, recogida de firmas porque en la calle Foradada hay un solar que nos está haciendo uso y el uso que le estamos dando es nosotros, que estamos ubicando a algunos gatos allí, tienen espacio para moverse a sus anchas con árboles y tal, y, lo tenemos resguardado de, la lluvia, del viento, y la verdad es que nos ha costado mucho, llevamos como dos años con este, con este solar, y ahora si no, sale, si no salimos nosotros en, el sorteo, pues los gatos no sé dónde irán. Y los gatos, no lo sabéis, pero si van a otra colonia, normalmente mueren porque no, no están en, en su colonia y en su colonia y no se pueden mover de ahí, si no se despistan bastante y es cuando se atrope atropellados y tal. Entonces, ojalá, os animamos también a que mm, firméis para ver si ganamos el sorteo de, de Pla Witch. Y también es importante decir una cosa que es que en época de, crisis que haya gente que se dedica se dedique a, los animales y, deje pues un tiempo pues sí a ello, pues es importante, ¿no? También. Pues sí, porque esto evidentemente no cobramos sueldo. Claro. <laughs> Y, bueno, y son muchas horas y muchos nervios, ¿eh? Muchos nervios y sobre todo mucha indignación. Mucha indignación cuando ves cosas y no, y no puedes hacer más, porque ¿qué, hago? Me traigo todos los gatos a mi casa, me traigo todos los perros para curarme. Pero bueno, pero menos sería nada, ¿eh? Pues si quieres añadir alguna cosa... Pues nada, lo dicho, que aquí en el barrio, eh, tanto en la eh, churrería de David como en la panadería Alfonda Josep, mm. eh, tendréis recogida de firmas, tendréis información que os pueden dar de si alguien se quiere hacer socio. Por un euro podéis hacer un donativo de un euro en la plataforma que hemos creado de Timing, también por un mínimo de 5 euros al mes. Pero bueno, y lo que menos importa, me importa son los socios y, y la recaudación. Me importa que, aunque sea material, tenemos recogida de mantas, recogidas de un montón de cosas. Que nada, que simplemente con querer una llamada y os, informaremos. Y bueno, el domingo estamos para eso también. todo el día. Pues <laughs> es importante. Y muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias a ti. <laughs> ya, ya, sabes que aquí tenemos las puertas abiertas a cualquier colaboración y además teniendo en cuenta pues que se presenta esta primera fila, pues es importante decirlo, ¿no?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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ahir, precisament, doncs va començar una nova edició del Ficat Alçat. L'edició d'enguany es realitzarà fins al 19 d'abril i el Ficat Alçat doncs, és l'aparador d'arts escèniques amateurs del districte de Sant Andreu. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic l'Òscar mm, Sí, eh, que és eh, l'Òscar Rodríguez, que és el responsable del Sant Andreu Teatre, perquè ens expliqui doncs, eh, què és el que podrem veure aquests dies i precisament doncs, ahir, eh, de quina manera començava ahir aquest Ficat al Set. Doncs parlem amb ell. Hola, bon dia, Òscar. Hola, bon dia. doncs ahir va començar precisament aquest Ficat al Set eh, aquí a, al Sant Andreu Teatre. Mm Eh, de quina manera doncs, eh, va començar aquesta, aquest nou Ficat al Set? Doncs mira, uh, vam començar aquesta edició d'aquest any amb, amb, un, amb una companyia de gent uh, jove de més de 70 anys, per dir-ho d'alguna manera, <laughs> bàsicament, que es diu Entrador Lluminosa i que fan un espectacle de varietés en el qual doncs, eh, bé, fan, eh, tant hi ha cançons cantades per ells en directe com, com playbacks, etc. És un espectacle així d'aquest caire. El que, lo important d'aquest any, en qualsevol cas, de, del Ficat Alçat, uh -huh. és que hem, és a dir, per, eh, com sabeu, i això ho hem comentat algun altre dia aquí a Radio Trinitat, doncs eh, definitivament el SAT s'ha especialitzat en teatre familiar i en dansa, uh -huh. i aleshores, doncs, eh, per qüestions, a més, també, doncs, ajuts de, de la Generalitat de Catalunya, del nombre d'actuacions i tal, allò que celebràvem d'una manera compacta el mes de maig de, de cada any, doncs, eh, enguany, eh, i a més que qualifiquem com un any d'impàs fins que se li troba per la propera edició uh -huh. una nova manera, doncs, d'ubicar-lo i de redreçar-lo, doncs eh, l'hem... És a dir, s ha, s ha, no es pot fer tot el mes de maig i l'hem programat al llarg d'aquests mesos entre gener i abril amb dates que amb, <clears throat> des, de, des del SAT, des del propi teatre, hi havia disponibilitat per poder-ho uh oh. -huh. fer. Llavors això vol dir doncs, que mira, el mes de gener se'n fan dues, el febrer se'n fa una, el març una i a l'abril se'n fan tres més. Uh oh. -huh. Llavors d'aquesta manera doncs, hem inclòs eh, les les propostes, en aquest cas, en aquest any tampoc, nosaltres celebràvem sempre cada any un, un concurs a partir i es donaven uns premis, aquest any doncs el feia aquesta, aquest any d'impàs, de, de reubicació, de redreçament, doncs eh, no hi hauran aquests premis i el que sí que es fa és mirar de ser el més útil possible, útils possible com a SAT a aquestes entitats d'arts escèniques que els hi ha interessat i al llarg d'aquests mesos amb la, a partir de la nostra disponibilitat i dels seus Eh, interessos doncs, hem configurat aquest calendari que és una mica sui generis perquè es dilata això doncs, durant quatre mesos. No? Uh mhm. -huh. Sí, perquè aquí trobem companyies doncs, eh, força conegudes com el Clip Teatres que ja ha participat en altres anys sí. i que i que clar, eh, doncs hi ha companyies així que són conegudes, doncs eh, s'alternen amb companyies doncs, que es volen donar a conèixer. No? Sí, Sí, per exemple, això, els clips del, que els tenim justament avui, tal com deies, doncs, són una de, de les eh, entitats dedicades al teatre més solera d'aquí al, al, al barri de Sant Andreu, que tenen la seu al centre cívic, bàsicament, uh -huh. i que llavors, doncs, eh, doncs això, estan avui, i evidentment, com sempre, doncs, hi han allò els joves, mira, que són els que tenim al febrer la companyia Flocs, que són una companyia, aquests sí que són joves d'edat, a més a més, bueno, els que he dit que hem començat a Dominosa uh -huh. eren joves de certa edat, aquests són joves de més d'edat eh, primerenca, sí. eh, que, que provenen eh, bàsicament de gent d'instituts, que ara ja estan estudiant universitat i així, uh -huh. i doncs bé, combinem aquestes sempre combinem, eh, combinem a partir de les, de les necessitats, dels interessos Clar. Uh -huh. de les pròpies entitats. No? Uh -huh. És a dir, que a partir d'aquesta edició ja no podem considerar-ho com un concurs, sinó com, més com una mostra. No, no, no, no ja dic, és a dir, a, aquest any sí és una mostra prèviament dita, hem de uh mhm. -huh. veure de quina manera ja en la temporada 2013-2014 mhm. doncs tornem a reubicar-lo, que pot ser que una de les possibilitats doncs, que s'extengui a lo millor al llarg de l'any, però mhm. aleshores sí que el tornarem a donar format de concurs, també volem consensuar-ho amb les entitats, eh, que ja hem començat a parlar-ne, doncs a veure de quina manera es pot fer. És a dir, eh, no vol dir que el que s'estigui fent aquest any ja sigui el que tingui continuïtat, sinó que estem en aquest any d'impàs de, de resituació i aleshores la, en properes edicions doncs, se li ha de tornar a donar un pes i una especificitat molt més clara i molt més profunda. Uh mhm. -huh. Però que no farem sols, que volem fer justament amb entitats mirant sempre, jo així, mirant sempre de que, de que sigui el més útil possible per, per tots, no? Útil uh mhm. -huh. vol dir que des del SAT puguem aportar eh, puguem aportar allò que tenim, des de la pròpia infraestructura fins a millor assessorament, fins a un seguiment, és a dir, a veure per on van els tiros. Uh mhm. -huh. És a dir, que fins a set companyies són les que participen en guany. Efectivament. Uh -huh i fins al 19 d'abril que podrem doncs, això, anar coneixent doncs, aquestes companyies que estan arrelades a casa nostra. Sí, sí, sí. Mm. Fins el 19 d'abril acabem aquestes set, eh, eh aquestes set mostres. Uh mm -huh. -hmm. A més, avui hem de dir una cosa important, que és que eh, aquest cap de setmana eh, tornen a, a actuar Los Titriteros de Binefre, una companyia que eh, més d'un premi s'ha emportat. Sí, no, no, mm-hmm. com mira, l'últim és de fa, no recordo, dos o tres anys que se li va de, eh, com a companyia se li va donar el Premi Nacional de, de, de companyies de teatre familiar, bé, Titeros de Binefa ja és un històric eh, mhm. alçat i és un històric, evidentment, perquè ja també tenen els seus anys de vida i d'experiència mhm. dins de les companyies de teatre familiar. Ells, com mosso propi nombre indica, venen de Binefar, mhm. però, però aquí en alçat han trobat ja, estan venint des de fa 5 o 6 anys cada any, cada temporada, amb un espectacle o altre i, i llavors doncs, eh, aquest any, eh, aquest cap de setmana, que a més és ideal per anar al teatre, perquè mm. de núvol diuen que plourà una mica, és a dir, que és de, i, i el cap de setmana ja ens va anar molt bé, molt bé de públic, i presenten aquest dragon sí que és un divertiment per dir-ho d'alguna manera, amb, amb titelles mm. de guà, eh, d'alguna manera presentat, o la dramatúrgia doncs, està feta a partir doncs, gairebé de, de, de, de teatre de, de titelles doncs, medieval, i, i llavors ens fan un divertiment a partir, una recreació de la llegenda de, de Sant Jordi, del drac i de la mhm. princesa i, i barrejat amb, bé, amb, amb, amb elements doncs, eh, d'humor doncs, que ells hi posen i que acabem doncs, al carrer tots celebrant-ho, vull dir que, que realment és un espectacle per a tots els públics, és una, és un espectacle que tothom en surt ben content i ben feliç i surt amb una rialla a la cara, que això sempre és agradable. Uh -huh. I, que us, I que us convidem, ja dic, eh, donat que el temps, a més a més, encara ajuda més, uh -huh. és d'aquells caps de setmana que hem d'aconseguir que els teatres s'omplin. Uh -huh. A més, que hem de dir que els titulitors de Binefar barrejant música, teatre, titelles... Mm. Sí, sí. Uh, en aquest espectacle, per exemple, en concret, doncs porten música en, en directe, això sempre ho acostumen a fer, i evidentment eh, es barreja la part de Titelles amb la part actoral, vull dir que s'entra i se surt del castellet de Titelles constantment i hi ha una, una, una relació directa i constant amb, amb el públic, és a dir, que, uh mhm. -huh. que bé, que sí, sí, que, que toquen tots els pals. I és cert que ho faran en català? O... Sí, ah, sí, sí, sí, ho faran en català. Eh, Binèfer és, eh, està a la franja, per tant ells mm. coneixen el català, eh, no el parlen habitualment, però el coneixen, mm. aquí el parlen de, diguéssim que en un 20% doncs, a vegades d'acudits o alguna cosa la fan en castellà, però l'espectacle és en català. Uh mhm. -huh. D'acord, doncs des d'aquí convidar <clears throat> els nostres oients a que s'acostin aquest cap de setmana avui a eh, aquesta presentació de Sant Andreu Teatre, del, del Fica del, del Sat, Sat exacte. i aquest cap de setmana doncs, a, a veure els Utiliteros de Vinefar tots. Sereu molt, molt, molt, ben, molt benvinguts i molt esperats si veniu cap aquí. D'acord, doncs moltíssimes gràcies i ens retrobem en un altre moment, Òscar. Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh, aquest cap de setmana us estem omplint l'agenda, eh? Entre una cosa, entre el tema dels gossos i dels gats estan i aquesta fira animalista... Gustos, estan per tots els gustos. Sí, sí, i després a eh, teatre, titelles, música, tot això ben barrejat, doncs eh, aquest cap de setmana pot ser d'aquells... No teniu excusa per quedar-vos a casa avorrit i sense fer res. Podeu Exacte. anar al teatre, podeu, si trobeu a faltar que esteu molt sols i us avorriu a casa i voleu donar una nova oportunitat a un animal, mm. el mhm. diumenge aquí a la, plaça, a la plaça de Trinitat Vella podeu acollir una nova mascota, que us agradarà molt. Molt bé. Doncs nosaltres sí que hi serem, perquè a més el dilluns tindreu un reportatge ben ampli Exacte. de com ha anat aquesta la primera fireta. fira animalista de la Trinitat Vella, la, la Trini Mascotada. Exacte. <laughs> Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar a escoltar una mica de música, que no està gens malament, i així doncs eh, després, després tornem amb més informació.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 Uh, comencem, si us sembla, parlant de l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats que us ofereix l'enginy de postguerra microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou enlairament industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. Doncs fins al proper 15 de març, a l'espai Josep Bot, a la Fabra i Cots, al carrer de Sant Adrià, número 20, podeu gaudir de l'exposició Languin de Postguerra, microcotxes de Barcelona. I atenció perquè després de la desfeta de la Guerra Civil i gràcies al, din al dinamisme de la seva ciutadania i el bagatge tècnic adquirit fins abans de la contesa bèl·lica, en pocs anys Catalunya va tornar a ser la zona capdavantera de l'estat espanyol pel que fa a producció industrial i manufacturera. Què vol dir això? Doncs que a Catalunya i a Barcelona en especial un gran nombre de, ta de tallers petits i mitjans doncs van iniciar amb el seu propi esforç un nou enlairament industrial del país dins de l'àmbit de eh, l'automoció. Eren iniciatives empresarials que, en les dures condicions de postguerra, combatien les limitacions industrials conseqüència del règim d'autarquia imposat per la dictadura amb una clara voluntat d'emprenedoria i fortes dosis d'entusiasme. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. Aquesta exposició mostrarà diverses peces de la col·lecció privada del senyor Claudi Roca, unes de les col·leccions de microcotxes més importants del, del país. Aquesta exposició la podeu visitar de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre i els dissabtes i diumenges durant tot el dia, és a dir, d'11 del matí a 2 de la tarda i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 8 del vespre. Ja teniu alguna cosa que fer que cap de setmana. També hem de dir una cosa important, que és que aquesta exposició és eh, doncs, organitzada pels amics de la Fabra i Coats i pel Museu d'Història de la Ciutat, el que es coneix com a MUVA, i també doncs, aquella gent doncs, que sigui algun col·lectiu doncs, eh, s'organitzen visites comentades. Més, més coses a dir-vos, doncs, que continua la convocatòria de sis residències per assajos a la nau Ivanov. Ja s'ha obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per a sis residències per al període de gener a abril del 2013 a la nau Ivanov. La nau Nou ofereix un espai diàfam i agradable d'assajos per a companyies de teatre, de dilluns a dissabte en mitja jornada, de 10 del matí a 5 de la tarda o bé de 4 de la tarda a 9 del vespre. La nau Nou és un espai de creació i difusió de la cultura situat al barri de la Sagrera, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Està especialitzada en arts escèniques. La Nou Ivanov és una plataforma d'impuls de projectes artístics, especialment de joves creadors, que dona cobertura a totes les fases del procés de creació. Els projectes que hi podeu presentar, doncs, hi ha molts de tipus. Projectes teatrals, tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, de nova dramatúrgia, tant originals com adaptacions o de creació col·lectiva. Doncs 3 minuts els que ens queden ara mateix per acabar el nostre programa d'avui i el que us proposem ara és que us acosteu a l'Espai Jove Garcilaso perquè ja és on es realitza el RIAC, Sant Andreu 2013. Si tens entre 12 i 16 anys, tens alguna cosa a dir, amb les paraules, amb la música, amb el teu cos, amb la teva mirada, fins al proper 25 de gener pots gaudir de la teva forma d'una forma creativa, cada dijous a la tarda a l'Espai Jove Garcilaso. És gratuït, les places són limitades i cal inscripció al punt d'informació juvenil. Més coses a comentar-vos. Ens n'anem ara cap a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que us ofereix una mostra de còmic de Sergi R. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix una mostra on ens presenta algunes de les feines d'il·lustració i còmic d'autor Sergi R., exalumne de l'escola Joso, que ja ha començat a realitzar els seus primers encàrrecs professionals d'il·lustració infantil, còmic i publicitat. Podeu veure aquesta exposició a partir del, fins al 26 de gener, a l'àrea del còmic, a la primera planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. Com ho saps. <laughs> doncs ara ens n'anem una miqueta més lluny, ens n'anem cap a Naves, al centre cívic de Naves, que us acosta al Camerún. El Centre Cívic de Naves, al carrer de Naves de Tolosa, número 312, us ofereix fins al proper 30 de gener, o sigui, aquí a Poquet, Biflet Rap Tap, a càrrec de Jordi Cohen i Albert Masias. A Demolí, ens endinsem en els efectes dels canvis urbanístics a Jaundé, capital de Camerún, que està a càrrec de Jordi Cohen i Albert Masias. Albert Masias, des de l'any 2008, Jaundé, capital política de Camerún, es troba en procés de remodelació urbanística per millorar i modernitzar la ciutat. Com a conseqüència d'aquest nou model urbanístic, la Communauté de Yaoundé ha, ha destruït barris sencers i desallotjat a milers de persones de les zones més populars de la ciutat. Més de 18.000 habitants dels barris com Etatac, Nava, Briqueterí, Mesa o Mocolo, entre d'altres, han perdut la casa o el negoci i el teixit social d'aquests llocs ha desaparegut per complet. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Donar les gràcies a la Susana Ávila, sense la qual doncs, avui evidentment no hauríem pogut fer, realitzar aquest programa, perquè deu nhi la complicada d'aquesta la cosa. <laughs> Però, bueno, Un ah, programa de dos veus. Molt bé, doncs si voleu el que fem és retrobar-nos el proper dilluns a la mateixa hora, així que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Exacte.